زن و شوهر یا زنی که قهر کرده پیش پدر مادرش رفته چه دعا و سوره برای بازگشت به سر زندگی خود خوانده شود حالا زن قهر کرده اینجا مرد دنبالش هست خیلی جاها مردان قهر میکنند خانوم ها دنبالشون هستند اول همدیگه رو درک کنید درک نمیکنید حق همدیگه رعایت نکنی مشکلات ایجاد میشه هم به هر حال بهترین دعا این است که خودتو اصلاح کن چرا قهر کرده علت بوده اون علت رو بردار مشکل حل میشه اخلاق بده اخلاق تو خوب کن خرج ندادی خرج بش بده مشکلات برطرف کن این بهترین دعا و رسخی همینه اگر از این مشکلات نیست همه چیز فراهمه اما تنفر هست اون رو دوست نداره در این صورت اگر دوست نداره دیگه کلمه یا ودود را زیاد بخونه یا ودود یا ودود یا ودود و تصور بکنه محبت را در قلب خانم ان بر قلب خانم ضربه بزنه یا ودود بخونه تصور بکنه محبت میره بالا و دوباره مطیع میشه اما این محبت ها دیگه اجباری نیستن شما بالاجبار کسی رو دوست کنید داخل صحیح بخاری در مورد حضرت بریره حدیثی هست حضرت بریره رضی الله تعالی عنها کنیزی بود کنیز حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها آزاد شد هرگاه کنیز آزاد میشه یک اختیاری داره یعنی میتونه که از شوهر قبلش جدا بشه خود به خود این اختیار داره چون آزادشون این حق آزادیش میتونه از شوهر قبلش جدا بشه شوهر حضرت بریره حضرت مغیس بوده به محضی که بریره جدا شد از این کفرش استفاده کرد گفت من مغیس رو نمیخوام جدا میشه حضرت مغیس آمد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت کرد که بریره بگو من قبول کنه او قبول نمیکنن داخل کوچه های مدینه مغیس دنبال بریره بود گریه میکرد گریه میکرد من قبول کن من قبول کن اما حضرت بریره گفت من نه قبول کنم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به حضرت عباس عموی گرامیش فرمودند که عباس نگاه کن محبت مغیس را نسبت به بریره و تنفر بریره نسبت به مغیس چقدر شیفته و عاشق دلواخته هست و اون چقدر تنفر داره بعد نبی مکرم اسلام سفارش کرد قبول کن فرمودند که یا رسول الله دستور هست یا مشوره هست گفت نه مشوره هست گفت خب، پس من نمیخوام اگر مشوره هست نمیخوام اگر دستور هست دستور را بر سر میگذارم گفت نه مشوره هست گفت من نمیخوام دوباره هم قبولش نکرده